50 languages. 28. 28. À l'hôtel, réclamation. À l'hôtel, réclamation. La douche ne fonctionne pas. La douche ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Pouvez-vous réparer ça Pouvez-vous réparer ça Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. La chambre n'a pas de balcon. La chambre n'a pas de balcon. La chambre est trop bruyante. La chambre est trop bruyante. La chambre est trop petite. La chambre est trop petite. La chambre est trop sombre. La chambre est trop sombre. Le chauffage ne fonctionne pas. Le chauffage ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. La télévision est cassée. La télévision est cassée. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour moi. Avez-vous quelque chose de moins cher Avez-vous quelque chose de moins cher Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.